بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد Na početku molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj naš dolazak i ovo naše druženje upiše u kao dokaza nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim bližnjima, svim muslimanima muslimankama, da pomogne, zaštiti i olakša svim muslimanima gdje god, gdje god oni bili. Amin. Kao što je najavljeno, mi ćemo ako Bog da večeras porazgovarati, govoriti na temu motivisanja. Naravno, Svima nam je jasno da bilo koja tema koja se otvori na druženjima, bilo koja tema o kojoj mi govorimo, nemoguće je da se u potpunosti obuhvati. Ovo neka samo bude jedan posticaj da možda čitamo, razmišljamo o ovakvim stvarima. Jer <clears throat> Nama je u interesu da budemo dio one grupe ljudi koja ne samo da radi dobro, nego i postiče, motiviše i drugi oko sebe. Nama je u interesu da budemo onaj dio sistema i mehanizma koji pokreći. Ne da mi čekamo šta da budemo pokrenuti. Jer jasne su naznake kroz Kur'an i sunet Allahu poslanika da onaj koji postakni na dobro da se smatra kao da ga je uradio. I ne samo to, Onaj ko postakne na dobro, on ima od tog dobra, dok god se ono radi, koliko god ljudi da ga radi, ima punu nagradu. S tim da se ne oduzima od onih koji rade ta dobra djela. Potpunu nagradu. Znači to je samo, ako možemo našim jezikom malo preciznije reći, fond nagrada postaje veći. I svako dobiva svoj dio. Nikom se ne, ne umanji. Naravno, vi kad e, čitate, znači mi imamo i, i u sunetu pojašnjeno, Allah poslanik ali salatu wasalam kaže da postoji, da će biti grupa ljudi koji će lancima biti vučeni u dženet. To su oni koji uvijek čekaju da neko ih vuče sa sobom. Znači, bić neko će ih non stop vući lancima u dženet. Vuć za sobom. Kad čitate, recimo, e, stručnu literaturu koja govori o ljudskim resursima, tamo ćete naći da veoma mali broj ili postak ljudi su generatori ideja, veoma mali broj ljudi je sposoban da znači izađe iz onih oni svojih okvira, jel? Da i na druge prenese taj entuzijazam, elan, volju i, jel, onaj snagu, energiju da širi i da učestvuje u dobru. Motivacija je jedan vid, znači proces pokretanja ljudi ka ostvarenju jednog, jednog cilja. Mi kad govorimo o ovome, ovo je jedan opširan pojam. Znači mi možemo govoriti i o radu i izmetu za islam, možemo govoriti i o našom, našem svakodnevnom životu. Možemo govoriti u krugu naše poroci. Jer naravno od nas, kao što se kaže, glave i poroci, od roditelja, od oca i majke se očekuju da motivišu djecu na dobro. Oni treba da znaju i da uče i da ispituju koji je to metod da nekog postakneš da bude bolji i da napreduje. Mi u svakom pogledu, u svemu što je pozitivno, bilo za ovaj svijet, bilo za ahiret, naravno u interesu nam je da budemo što bolji i što, što napredniji. Opet kažem, pogotovo mi pokušavamo da se organizujemo kroz udruženja, da zajednički radimo na polju i alhizmeta hizmeta Nama je potrebno da imamo što više ljudi koji su spremni da daju svog udjela. Jer treba razmišljati da je ovo vrijeme takozvanog jel džematskog ili timskog rada. Ljudi se ujedinjuju. Mi živimo vremenu kada države ulaze u saveze, pravi unije. Kada analizirate bilo koju državu, pogledajte recimo ove male države. Njih velike sve više i više parčaju. Jer sve što su manje i podijeljene, sve su slabiji. A ove velike, one se sve više zbližavaju jedinju. I onda mi se čudimo kako recimo jedna Amerika ima toliko moć, a u sebi ima 50 država. Evropska unija. Pogledajte šta je bilo sa Sovjetskog saveza. Današnja ni jedna država koja je izašla iz tog Sovjetskog saveza i postala samostalna nema ni približno moć i snagu Naravno vi ako hoćete da imate ljude oko sebe, morate da znate da ih okupite, da ih pokrenete. Sa druge strane, sve što imate više ljudi, to znači da imate veću mogućnost da bolje, kvalitetnije i brže dođete do zamišljenog cilja. Nije isto kad jedan insan radi u jednoj čaši na promovisanju islamskih vrijednosti kad radi 50. Mi se okupimo ovdje i govorimo sad. Govorimo jednoj stvar, razmijenimo mišljenja. Ali svako od vas poznaje još desetine ljudi kojima kaže nešto islamu, koji ne poznajem ja ili neko od vas. I mi i danas, kad kažemo nas 20 kad sjede ovdje, i svako kad ode u svoju, svoju kuću, svoju ulicu, na svoje radno mjesto, barem još 20 ljudi oko njega se vrti. 20 puta 20 nije mala cifra. jedan insan ne bi mogao. Jer niko od nas, recimo, vjerovatno u toku sedmice ne sjedi i ne druži sa, sa stotin, dvije stotine, tri, četiri ili pet stotina ljudi. Ali svi mi zajedno to uradimo. Što znači da ono što svi nosimo od, svojih vrijedno, od vrijednosti Islama u sebi brže dolazi do ljudi što veći broj naravno učestvuje u, u tome. E, mi naravno ovdje imamo potrebu da govorimo o motivisanju iz razloga što e, je rad za islam najčešće zasnovan na principu koji se danas naziva volontarizam, jel? Nešto što svako daje od sebe i očekuje naknadu na hiretu to je još teža okolnost. Jel? E, lakše je motivisati ljude, često puta ljudi se brže motivišu kad imaju i nekakvu jel ovo svjetsku materijalnu korist. I zato kažu jedan vid jest motivacije, plata, jel naknade, šta ja znam, naknade, e, honorari i tako dalje. Naravno, to ljude motiviši, sve nas motiviši. Ali kad se nađemo u situaciji kad nema toga, tad baš treba čovjeku ono što se zove danas vještina. Kako? Jer mi ćemo doći u situaciju, recimo da ćemo možda primijetiti, evo govorim sad o, o porodičnoj situaciji, možda će muškarac primijetiti kod svoje žene nedostatak volje za svakodnevnim svojim poslovima. Ili umor, ili zasićenost. Da to nije više ona osoba koja je recimo bila prije godinu ili mjesec ili dva mjeseca. Nešto neštima. Ne izgleda kuća onako kako je nekad blistala. Ne pridaje se pažnja spremanju hrane ko što je nekad to bilo. Ne čuje se recimo Kur'an onoliko koliko se nekad slušao i čuo u kući. Zbog toga ili obrnuto, da recimo možda muškarac gubi volju da radi, da odlazi na posao, da mu se jednostavno možda na jedan način e, ogadi onaj posao koji radi, izgubio volju, e, nema više e, snage da nastavi da se bori jer nije uspio u onome što je nije ispalo onako kako je namjeravao i tako dalje. Ili dijete recimo koje je možda izgubilo volju da uči zbog toga što je u školi primijetilo da se uvijek babinim sinovima gleda kroz prste, a on nije babin sin, nego je obično dijete jednog običnog radnika. I tako dalje, i tako dalje. Znači imamo potrebu da o tome malo razmišljamo, govorimo i naravno da izučavamo ovu tematiku. Naravno motivaciju mi možemo podijeliti na ono što je unutarnje i ono što je vanjsko. Unutarnja motivacija je vezana za nijeti, veoma je bitna i ona je osnova. Jer vi kad čitate u bilo koju literaturu, pa i kad čitamo islamsku literaturu, mi vidimo da sve kreće od nijeta i da nijet ima i kako bitnu ulogu. Prvo, nijet je uslov ispravnosti djela. Nijet je uvjet ispravnosti djela. I jedna veoma bitna stvar o kojoj treba da se povede pažnja i zbog čega? Jer nedostatak nije taj najveća djela čini propali. Sjetimo se hadisa Allaho poslanika u kojim se kaže da će džehennemska vatra biti potpaljena sa tri vrste ljudi. To su tri najbolje vrste ljudi. Učač Kur'ana. Učač Kur'ana. Zašto? Učenje Kur'ana za nije najodabrani ibadet. Ali je bilo da ljudi kažu, o, vidi ga što fino uči. Zbog toga. Udjeljivanje i metka. Dobročinitelj. Zašto? Zar nije udjeljivanje trošenje metka u dobro jedno od najvećih dijela? Jest. Ali šta? Šta se ovdje desilo? Urađeno je zbog toga da se kaže, e vidi ga što on daje i dijeli svakam čast. I treća kategorija. Borac na lahom putu. Danas od borca na Allahovom putu mi često vidimo manekine. Šta si odšao? Šta hoćeš? Borac na lavom putu koji se borio zbog čega? da se kaže aferim ljudina ovo je momčina junak hrabrost zbog toga tri najodabranije kategorije ljudi i mi kad govorimo o motivaciji na prvom mjestu imamo potrebu da govorimo o nijetu unutarnjim. Jer isprava nije, ispravna namjerna pokreće sve ono što se poslije dešava je refleksija onog što je u čovjekovom srcu. Što on govori, što on radi. Zašto kažu što je rečeno iz srca dolazi u srce? Imate ljudi koji danas, mi to čitamo i slušamo, Allah mi kad izađu da govori ili pišu tekstove, pa imaš potrebu da sjedeš jedan dan da protumačiš njegove misli. Toliko sadržajan tekst, toliko precizni izrazi, toliko stručni izrazi. Ali njihovi tekstovi, njihove riječi ne piju vode. A izađe neki insan miskin. Iskreno kaže, napiše nešto. I Allah radi njegovim sebebom, putem njega uputi nekoga. Zato je rečeno što je rečeno iz srca, dolazi u srce. Što je rečeno samo jezikom, uđe na jedno, izađe na, na drugo, na drugo. To je osnova namjera koja motiviše nas i od koje kreće ostalo. Jer čovjek kad poradi na sebi i kad sa sobom raščisti, kasnije je mnogo lakše. Kasnije ako ne uradiš, nagrada ne manjka. Jer nas je naš poslanik sa selam obavijestio, kad čovjek iskreno namjeri da uradi neko dobro, pa ga ne uspije uraditi, imat će nagradu ima punu nagradu. Punu. Ne fali ništa. Zbog njegove iskrene namjere. Znači ne gubi. I to treba da bude, jel? Osnova kod nas čista namjera, iskrena namjera, jer ona iskrena čista unutrašnjost, ono što je unutar čovjeka, jer to je osnova koja nas pokreće. Dalje, ono što se tiče vanštine, naravno ja ovdje ću spomenuti nekoliko stvari. E, kažem, ostavljam svima nama da čitamo, razmišljamo o tome. Jer ljudi se razlikuju. Vi ćete recimo naći u literaturi tamo kad govore o ljudima, šta ja znam o ljudskim resursima, postoji nekakva pravila, postoji nekakve smjence, a svi mi ljudi se nekako razlikujemo. Kod svakog, znači kod nekog to treba da ocjeniš, kod nekog ćeš možda pri sa strane emocija. Imaš nekoga koji je beton, kako god okreneš, gdje god udariš beton tvrdo i onda zadesi ga nešto u životu, razmekša ga, od betona nastane spužva. I onda možeš da sa njim razgovaraš. Znači pogodan trenutak veoma što je bitno. Zato kažu, jel, najveći problem da ja u zemljama poput Kine, Japana i tako dalje, što jednostavno ljudi nemaju vremena. Nemaju kad naći prilike da stanu s čovjekom da mu kažu nešto islamu. Svi leti nekoj. Svi žure. Znači moraš naći pogodan trenutak da s čovjekom možeš razgovarati. Pogodnu priliku. Nekom treba više vremena da se pronađe ta prilika. Uzmimo vrijeme Božijih poslanika ali i sratu Ebu Sufijan, radi Allah, Prima islam nakon slobađanja Mekke. Toliki period poslanik bio Meki, Mekke. Pa učinio hijđru. Pa se desilo što se desilo posle hijđri, Pa tolike godine da bi njem tad se neke stvari poslagale u glavi da bi on uspio šta da da prihvati islam. Znači nekom treba duži, nekom, nekom kraći period da neke stvari uspije da, da razumi, da shvati. Naravno, prije svega, veoma je bitno kad želimo ljude da postaknemo na dobro. Da napravimo jedan uvod. A taj uvod je pridobijanje njihovih simpatija i naklonosti. Da nas ljudi cijeni, voli. I smo govorili prije kako, na, na koji način, jel, da, da postanemo omiljeniji kod ljudi. Nekoliko stvari smo naveli, kažem, još se na to može nadovezati puno toga. Zašto? Zato što niko od nas neće poslušat neko koga ne voli. Mi sami bolan. Čovjek kad nije drag bolan. Nemoj mi ti davat savjet. Nemoj mi ti ništa govoriti. Ne nećeš uopšte, nemaš potrebe da staneš sa njim, da ga saslušaš. Svi smo takvi. Tako i mi. Ne možemo uputiti savjet, džavo pokušavati. Zašto ljudi na ulici. Pokazuju često puta odbojnost i prezir prema insanu na kojem osjeti imalo vidi brada, vidi ovu, a ti si taj. Ovama non stop se piše mi. E, zašto? Zato što je njemu u glavi unešeno, instalirano da smo ja i ti majka svih zala na ovim prostorima. Da bi ovaj dunjaluk postao dženet kad bi ja i ti otišli. E tako. I onda ti šta god pokušaš insanu reći, pokušaš mu se sa njim razgovarati, Kakav savjet, šta ti hoćeš, bol? Bježi od mene. Ali kad čovjek te upozna, kad sjedi s tobom, kad se druži s tobom i vidi da to nije bolan tako, da ti nisi ni blizu onog što, što se bolan priča i piše i, i pokazuje na medijima. Onda je spreman da te sasluša i onda kaže, ovdje, sam svaka čast, ja ne znam, stvarno insan, lijepo razmišlja, borac u životu, bori se, trudi se, obrazuje se i tako dalje. Znači, pusti priliku prije svega da pridobiješ ljude. Za ashabe Allahu poslanika ali i salatu wasalam su govorili da nisu vidjeli nigdje primjer na svijetu da neko voli svoga vođu, svoga predpostavljenog kao što su ashabi voljeli Božijih poslanika selam. Poslanik im pridobio, ovčaru im. I zato nije bilo potrebe, nisu imali potrebe da pita kad poslanik kaže to gotovo. Evo, dolaze i tvoj poslanik tvrdi to i to. Je on to rekao? Ja kao, ja, jer gotovo, za mene to je završena priča, bola. Nema, pot, nema potrebe da mi meleci silazi iz nebesa, ja isto kao da im gledam. Meni je to jasno. Poslanik vam kaže, treba mi to i to, treba da se opremi vojska, donosi se sve što se ima, treba da se uradi to i to, dolazi i se rješava se. Završeno. Poslanik Selem izvodi ashabe glada, nije on gladna, izašao on, boli i stomak od gladi. Ne može više da spava. Pa izađe na ulicu da vidi ima liđe kakvog lameta. Pa vidi još ashaba, pa ih pokupi u kuću. Pokuca. Tako i tako. Vjerujem, Boži poslaniče. Evo, rani. Nema priče, imam, Boga mi, šta ću ja, sutra, kriza, nema se. Došao poslan se na gotovo završena priča. Naravno, e, što je veoma bitno kad govorimo o vanjskoj motivaciji, kad govorimo o zajedničkom radu, uvijek imajte na umu i uopšteno i kad govorimo i o tako dalje. Ljudi kad se nalaze u određenoj grupi, kad rade, kad su jedan tim, jedna zajednica, svako želi na jedan način da napreduje ono što danas se zove usavršavanje, da i on nauči nešto, da i on vidi da je da ima podršku u tome, da to nije samo skučena par ljudi. E, mi smo imali priliku ovdje recimo e, koji je malo upoznat više s time u Bosni u periodu neki hajde da kažem, možda 8-9 godina nakon ratnih dešavanja mi smo imali u svakom gradu insane koji su bili velika žrtva za islam. Radili su dan a jedva su preživljavali. Jedva krpili kraj s krajem ali nisu htjeli da ostavi taj izmet islamu. I šta se dešava? Prošlo je tih deset godina, za tih deset godina su se ljudi školovali, usavršavali, razvijali biznise i naravno stali na noge, ono što kaže naš narod, vratili se koji su bili vani, došli oni koji su jel, materijalno razvili poslove i kućili se, imali kuću, stan, auto, ovo ono, osnovali porodcu, sad eto došli, hoće malo i nešto da učestvuju i oni da daju svoj doprinos u raza islam i onda jednom to automatski na jedan način je potisnut jedan dio tih ljudi koji su tih deset godina izmetili. I onda vi kad sjedite sa njima, kad razgovarate, kaže mene nigdje, brat ljudi završavali fakultete, pomagalo im se da završavaju fakultete. Iznalazili im se stipendije. Guralo se da završi. Slati na školovanje. Vid gdje sam ja. Nakon deset godina evo me na ulici. Nemam posao, nemam stan, nemam kuću. Imam djecu i ženu. To je sve što imam. I onda kad sjedite, to nije jedan slučaj vidite da su ti ljudi razočarani. Jednim dijelom. Naravno, svjesni su oni zašto su to žrtvovali. Nekaju se oni zbog toga, sigurno. Ono što je urađeno u ime Allaha, u ime Allaha, ovo da nas je na svim danu. Međutim, veliko dijela ili dio takvih ljudi danas se ono što narod kaže zabavio sam sobom. Nema ih umjesto da svoje iskustvo unesu u timski rad, nema ih. Jer nisu našli teren koji omogućava da i oni na jedan način jel, napreduju, razvijaju se, školuju, jel, ona, idu naprijed i osjete da, da im je to jedna vrsta podrške ta zajednica. Isto tako, ono što kad govorimo o dobru e, je bitno da imamo na umu kada je motivisanje nas i naših jel, članova i braći oko nas, iščitavati, napominjati se na one predaje, na one hadise, na one kuranske ajete koji napominju i obećavaju nagradu za djelat. Znate kako mi ljudi nekad znamo i onda zaboravimo. Negdje se potisni to, jel? I uhodamo se u nekakvu kolotečinu, formu. Ali kad čujemo hadis koji govori o nagradi za određeno dobro djelo, mi odmah poželimo da ga uradimo. Kad čujemo hadis o šta ja znam vrijednosti namaza u džematu, onda mi počnemo analizirati sebe, pa jesam li ja, znaš, pitan toga alijen. Jel ja baš idem kad god mi se pruži prilika da klanjam u džematu, a vidi kolika je nagrada pa jel ja uvijek odvojim sadaku, pa koliko toliko bila, pola marke marka, nebitno, ali imam toliko. Jel ja i kad tu radim? Pa kad čuje hadis koji kaže, jel, kad se ljudi okupe u kuće da lavi kuća, da spominju Allah, zikri, šta ja znam i tako dalje, spusti se meleki pa ih obavi u svojim krilima, pa pa odnesu vijest Allahu, a on zna sve, i kažu gospodaru našli smo tvoje robove koji te spominju. Pa Allah kaže vi ste svjedoci da sam im oprostio. Pa oni kažu ja bi ima jedan slučajno tu što mi kažemo za lutu nekoga poveo sa sobom nije imao namjeru. Kaže vi ste svjedoci da sam i njemu oprostio. Jer to je skupina s kojom ko se bude družio neće biti žalostan. Kad taj hadis čujemo, onda mi, jel malo u glavi promućkamo pa kažemo, jaro vidi, koliko ja recimo propustim, kad sam zadnji put bio negdje na predavanju, kad sam bio na Halkurana kad sam ja pristao u takvom sjelu, koliko sam puta gledao, šta ja znam, nekakav, nekakvu utakmicu, šta ja znam, koliko sam igrao ja futbala, a koliko mi je takvih termina prošlo, a ja nisam učestvovao. Nisam bio toga. Zbog toga govoriti o sevapu za određena dobra djela treba širiti, posticati i sebe, pa ako treba nekad i zapisati sebi. Velikani, nije bila rijetko da su velikani sebi stavljali određene izreke na, na čašu, jel, gravira se iz čaše koji pije, na mjesto gdje stoji, na, šta ja znam, na, na, na nešto što svaki dan vidi. da ga podsjeti da ne bi, da ne bi zaboravio. Naravno, kad je u pitanju zajednica, svako želi da ima priliku da iznese svoje mišljenje i treba ljudima pustiti, jel? E, lijepo je da pohvalimo trud a ne cilj, pogotovo kod djeci. Ovu pedagogiji ćete naći da često puta stručnjaci savjetuju i kažu pohvali trud koji dijete uloži. Ne ono što, što ostvari. Zašto? Jer nekad će on se truditi, a neće uspjeti. Da on nauči da je bitno da ima tu ono što mi kažemo naviku, radnu naviku. A u životu niko nije uvijek kad god se potrudio uspio. Koliko puta mi izgubimo živaca i snage i vremena i novca za nešto pa nam ne uspije. Ali nekad uspije, takav je život. Zato kažu, jel, neuspjeh je korak ka, ka Ne uspije je korak ka, ka uspije. Naravno, treba gajiti optimizam u svakom pogledu, entuzijazam, ono što mi kažemo Hamas, jel, e, razmišljati o uspjehu, o lijepoj završnici, rezultatu. Uvijek zamišljaš sebe i kažeš, ja rabeto, ja se toliko trudim da prenosim eh, o islamu, da ljudima govorim o islamu i onda ne vidim rezultata. Nisam uspio nikog nagovoriti da, da pane Allah ono sve što. I onda zamisli jednog dana kad ti možda neko dođe i kaže subhanallah tvoje riječi su me natjerale da panim na seždu tvoje riječi su me postakle da naučim učiti Kur'an kako će ti tek onda biti drago a možda si insanu to rekao prije mjesec dana prije godinu negdje ste sjedili znate se, pričali i razišli se, ti apsolutno više nisi o njem razmišljao. I onda ti sam vidio u džami po selam i te kaže ti Ja rabika i vjeruj one tvoje riječi kad si ti meni govorio onda kad su vidjeli to me i postaklo da ja naučim uči a da ja počnem redom na namaz. Kako bi se ta čovjek osjećao? se takvu situaciju i ljepotu i svjestan si da to sad ide sve na tvoj račun. Ako si ti nekog postakao da pada Allah na seždu, svaka njegova sežda teb na račun. Ti postako nekog da nauči učiti Kur'an, svaki harf tebi na račun. Pa on nauči svoje dijete i od njega i od njegovog djeteta tebi na račun. On postakne još jednog jarana i od svih njih tebi na račun. I stotinu ljudi od njih jedni druge postakne od svih tebi na račun. Kako bi tad? Ja, Ne znamo mi kad neku riječ iskreno kažemo i ona bude uzrokom jel, promjene kod nekog. Uvijek pokušajmo da imamo tu jel, pozitivnu klimu oko sebe. Da ljudima jačamo volju, nadu, razvijamo želju. Ono, jel, naučimo se, ako se može tako reći, da ljudima zasolimo hranu pa da toliko žele vodu. Odnosno da im toliko to dobro omilimo da oni žude ko onaj koji je slane hrane da se napije vodi. Da im uljepšamo to dobro. Da im postaknemo i da vidimo da u tome ima korist. Vidite, nekad mi ljudi onaj, preko nekih stvari prelazimo, jel možda na nisu, ali recimo onaj, neki dan imam priliku, sjedim sa, stvari učim mislim, sa jednim, jel, onaj, bratom muslimanom, momak mlad studira, koji je nekad bio moj učenik i to je jedna stvar ovako kad vidite onaj da neko kome si ti govori u islamu vidiš ga poslije pet ili deset godina da on hvala Allahu se vratio islamu i voli islam i vidiš u njemu da on teži da učini hajr da poizmeti islam kaže na, na eh, jednu finu stvar eh, eh, bio sam na džumi jel i kaže jel imam spominje ajet i jel u prijevodu značenja ako ste zahvalni, zahvalni ste sebi. Kaže on, to me tako nekako motivisalo i postaklo me. Pa jest tako, ti kad zahvaljuješ u stvari, ti imaš korist od toga, nema Allah. Jer njemu ne treba tvoja zahvala. On je gospodar svega, svemogući, sveznajući, koji je o svemu obaviješten, snažni, mudri, ja i ti činili seždu ili ne činili. Kod njega ne je stanje. Nego ko ima korist od toga? od naše sežde mi od našeg učenja Kur'ana mi od našeg sjedenja ovdje mi jer Allahu to nije potrebno Allah ne zavisi od mene i od tebe ali mi zavisimo od od Allaha i zato još jednom mnogo je prilika da ljude postaknemo i motivišemo na dobro. Danas imamo savremenu tehnologiju, mobitele, internet. Ne znaš možda jedna tvoja poruka poslana nekom koja ga posti, postići na Allaha možda će biti razlogom da se pokaje i okrene Allahu možda tvoj status koji je napisan, ajet ili hadis na tvom profilu ili posla nekom mailom ili podijeljen videoklip možda bude posticaj nekom da se pokaja Allah. CD, DVD, letak, knjiga koju pokloniš. Koliko god da je skup, Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže da Allah tobom, tvojim sebebom uputi nekog vrijedniji od onog što sunce obasja od svih bogatstava ovog svijeta molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu dobra i da nas objedini u džennetu kao što nas je objedinio ovdje na kamerom u doanu alhamdulillah rabbil alamin